umuganda wabo mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro karadiridimba turabaramukije kandi twongera tubaha bakunze ibiganiro bya Radio isanganiro ikaze n'igwanyu muri karadiridimba uno munsi aho tubandanya n'igice cya kabiri aho kino kiganiro dufatikanije n'ubushyikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu uno munsi kandi tubandanya kuri ca kivugo kivuga ngo uruhara rw'abarundi baba mu mahanga canke mu makungu mu iterambere ry'igihugu abatumire ni babandi nyine twari kumwe mu ndwi yahera jean dodienne kumana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu sangwe ikaze kandi muri karadiridimba Ego turawamukije Jafet Rogentin ndayishimiye nawe arongoye abarundi baba hanze diaspora bondeze aho icicaro cabo kiri mu gihugu ca Norvège sangwe ikaze muri karadiridimbo no munsi kandi Murakoze cyane Turi kumwe kandi na Epiphanie Kabushemeye nibutsa ko wewe arongoye umugwi uriko utegura indwi yahariwe diaspora hano mu gihugu cacu namwe sangwe ikaze muri karadiridimbo no munsi n'ubwo ruhora nyine ruza kudukoranya ubugira kandi uno munsi hama nkaba nababwiye yuko uno munsi duha ijambo cyane cyane mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu telefone no kuvuga kuva kuri uno mwanya muce muzugurura rindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo na gatatu canke irindwi n'icenda amajana icenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe eh murakoze kumpa ijambo imyiteguro iri ku rugero rwiza mugabo murazi eh, urubanza umuntu aguma ategura hari utuntu tuguma tuza twa nyuma mugabo ibikuru eh, tumaze kubishikako Mhm. hari abari bavuga bati mbe bazokwitaba iyo ndwi gute umwo babwira ukuntu bisanzwe biteguye kugira umuntu aze yitaba iyo nzwi yahariwe diaspora yego eh, iyo ndwi zotangura itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'indwi hazaba ari ku wa kabiri hanyuma tuyisozere eh, itariki mirongo ibiri n'indwi eh, z'ukwezi kw'indwi rero imisi ibiri twayihebeye eh, inama kugira ngo eh, dusubire twumvikane dusubire tunonosore ingene eh, leta y'u Burundi izokorana n'abarundi baba mu mahanga nonosore kurusha umwaka uheze ni ukuvuga kuva itariki mirongo ine na zine gushika itariki mirongo ine na zitanu Eh, hariho porogaramu hanyuma eh, tariki mirongo ibiri na zitandatu gushyika tariki mirongo ibiri n'indwi tuzoja tuzokwishikira eh, hagati mu gihugu tugiye kuraba imigambi y'akarorero yakozwe na bene gihugu baba abo mu mahanga aho bamaze kugira abandi bataragera kuri urwo rugero babibone ko bishoboka ko abo mu mahanga bashobora gufashanya n'abari mu burundi cyane ko abari mu burundi nabo nyine bari ku kivi bakora ibintu bishimwa biteye igomwe mhm, hama kwiyandikisha kuko hari abari mu gihugu batazi ukuntu bizogenda biyandikishiriza hehe ryari bizohera ryari yego eh, kuva tugitangura kubitegura twararungitse Eh, amakuru ku baserukira uburundi mu mahanga kugira ngo bashobore kubimenyesha abarundi baba hanze mugabo kandi twarahaye n’ugwandiko eh, uyu nyakubahwa Jafet eh, Rojanti ndayishimiye twaramuhaye urwandiko kugira ngo abimenyeshe abarundi baba hanze nk'uko nyine bamaze kwitunganya igihugu ku gihugu baba bafise ababaserukira nibaza yuko yashoboye kubaha eh, ubwo butumire eh, biyandikisha turafise intuzenya urubuga ubwo rubuga ni mhm. akaburungu kome eh, ah, akaburungu beyi akaburungu beyi murakoze cyane ambasadrise Pifani kabushemeye reka mpe akanya nako Jafet Legentin ndayishimiye musanzwe eh, muserukira diaspora hanze y'igihugu uno musi tuko tugaruka ku ruhara twumvise ibijyanye n'indwi ya diaspora mugabo tuko tugaruka ku ruhara rwa diaspora mu iterambere ry'igihugu ikibazo ndakikubaze kandi ni gute mufatikanya n'abajejwe intwaro haba mu gihugu canke eh, mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kugira koko uruhara rwanyu uruboneke mu gufasha mu iterambere ry'igihugu Eh, nk'uko twabivuze kuva mbere murazi ko eh, diaspora ni urwego rushasha mu gihugu eh, kera nta diaspora yari ihari mugabo uno munsi diaspora murabona yuko ibandanya kwiyubaka muri iyo ntumbero rero dufatikanije n'ubushikiranganji bw'imirigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu Eh, twabandanije dukorera hamwe kugira ngo ibikorwa bikorwa n'abarundi baba mu mahanga kandi ari byinshi ntibibandanye eh, bibaho nk'uko umenya nta kiriko kirakorwa kandi bihari eh, Turiko rero turakorera hamwe kugira ngo hajeho uburyo bwo kumenya ninde ariko ararangura iki ari nacyo gituma iriya politiki nationale de la diaspora ari igikoresho gikomeye kuri twebwe kugira ngo tumenye abo bantu bari kubararangurira ibintu mu gihugu rero ngerageje kuraba nsanga abarundi benshi bafise imigambi myinshi bari kubararangurira mu gihugu hariho ababigira ku buryo bwabo hariho abasaba imfashanyo bagakorana n'abanyamahanga hariho n'abazana ubuhinga bujyanye n'ubumenyi mm. kandi iyo migambi ikorwa n'abarundi bari mu mahanga bakoranye n'abarundi bari mu gihugu canke ikogwa n'abarundi bari mu mahanga bonyine. canke abo barundi bari mu mahanga bazanye abanyamahanga kugira ngo barangure iyo migambi iri mu gihugu Ibyo rero ni ibintu biriko birakogwa hirya no hino ugiye urasanga amahoteli urabona eh, amavuriro yitirirwa abarundi bo mu mahanga Eh, ugiye nko mu kinama urabona santire do sante yubatswe n'abarundi bo mu mahari amafarumasi eh, eka n'amazu abo barundi ubwabo biyubakira ku mitumba aho bavuka urabona ko ari amazu y'akarorero mhm. ibyo byose rero birimo muri ibyo bintu abarundi bo bari mu mahanga barangura mhm. tugarutse ku iterambere rirama iterambere ryo cyangwa iterambere koko uh, haravugwa inyuma y'abumvirije ikiganiro cya mbere uko hagati uh, y'abaserukizi b'ibihugu byabo mu makungu n'abarundi basanzwe babayo kugira ubwo buryo buboneka babuzane mu gihugu mwebwe nka diaspora n'igiki wafasha. icyo dufasha ni uko eh, icyo kibazo gikunda kwibonekeza ahantu henshi icyo dufasha no kugira ngo tumenyekanishe iyo ngorane mu gihugu bayimenye kuko hariho nk'ahantu usanga bigoye abantu bamenyereye eh, ibintu bigomba guhinduka ahantu henshi kubera tuvuge nk'ubu iyo tuvuze desantaralizasiyo mu gihugu cy'u Burundi mm-hmm. kugira ngo bimenye abarongoye amakomine bamenye desantaralizasiyo ikora gute imeze gute ni ibintu bizotwara igihe batarayumva neza ngo bayishyire mu ngiro ugasanga hari aho bitugora bababwira ko habuze iki kugira abariko barabakurikirana haba barundi baba ngaha canke hanze y'igihugu bumve aho inyishu yova ni igiki kibuze kugira abo baserukira ibihugu igihugu cy'u Burundi mu makungu baborohereze oya usanga ari kakaranga baba baramenyereye ati kuva kera byamye bikogwa gutya ntibamenye yuko ubu hariho hariho diaspora kera diaspora yavugwa mm. eh, ugasanga bavuga bati none ko ko atamabwirizwa turaronka y'ingene diaspora izokorana n'abarongora amambasade tubikore gute mugabo iyo ijambo rimaze gusohoka bakavuga ati mukorane haba hakeneye ko abo bantu bicara hamwe bakaganira bakavuga bati nivyo harakeneye ko dukorana ariko rero umwera uva bukuru ugakwira hose hmm. nico gituma twicarana n'aba barongoye bari mu bushyirangange bw'imigenderanire kugira ngo nabo badufashe babwire abo bantu uh, uh, bakorera hanze ko uno munsi tugomba gukorana n'abarongoye amambasade mm-hmm. niba uh, nyine icubahiro umukuru w'igihugu avuze ati mukorane n'abo bantu bo hanze muri ibi n'ibi n'ibi n'ibi ni byiza yuko bica bijya mu ngiro mm-hmm. aho bidagiye mu ngiro naho nicyo tujejwe tuca dusaba yuko abo bantu buhinde ugwa hakajyaho abantu bashoboye gukorana na diaspora kugira ngo igihugu cyihiteka mhm. ngerageje kumviriza mubwo haracari akabura kujanye n'inyandiko reka ico kibazo nyene ndagitumbereze mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu haribonekeza ukudakorana neza hagati ya diaspora n'abasanzwe baserukira u Burundi mu makungu mwebwe nk'ubushikiranganje eh, ubuntu uh, araba cyane cyane uh, y'u Burundi n'ayandi makungu nigiki muri ko murakora kugira eh, iyo diaspora ize ikorera igihugu iyo diaspora tuyumve mu iterambere ry'igihugu eh, murakoze ko mu ijambo eh, mubuze muti abaserukira uburundi hanze baba bafite ingorane yo gukorana n'abarundi baba hanze njyewe eh, nawifata mu mice myinshi kuko nk'uko babivuze diaspora iraca ntikivuka turacariko turahinyanyura amategeko kugira ngo nabo bakorera hanze nkeka bisunge amategeko kuko nibaza yuko turabye ko ibintu byahora ni kuvuga userukira igihugu cawe mu mahanga ahanini eh, mu byo bajejwe hariho ugufasha umurundi yoba aba ngaho ariko ubu murumva ko icyo kintu carakuze carakuze kuko ubu si umwe si uwo eh, aje kwivuza suba aciye ngaho suba ari kariga ngaho ubu hariho abarundi usanga baba ngaho baravyariyeyo ni ukuvuga rero ko ni benshi ari benshi rero nico gituma nibaze yuko leta yaciye ija hamwe nabo barundi bamaze kuba benshi bamaze kugira ijwi baravuga bati dukene ko twokorana ibyo biciye mu mategeko nico gikorwa nico gikorwa rero turiko turagerageza kurangura haramaze kujaho ibitari bike eh, nka politique nationale de la diaspora hariho la stratégie de sa mise en œuvre ubu rero turi ko turashaka gushyiraho itegeko itegeko naho uh, na jone tuzorikorana hariho na draft yaryo nibaza yuko tuzogerageza kubonana n'abaserukira abandi muri diaspora tukagerageza kubishyira ahabona kugira ngo turonke uh, icyo dukorera ko cumvikana ariko rero um, mu kindi gice ntushobora kuvuga hariho n'abarundi baba hanze usanga ugasanga ariko aravuga ati gutya ntibanyorohereza mu ugasanga na wene n'ahari nk'ubutumwa ntagenda kumvo kandi zigoye no gusigura kuri we ugaca usanga mwavuze yuko atagenda icyo ni kimwe ariko twebwe eh, turahimiriza eh, abaduserukira muri ibyo bihugu kugira ngo ubu bamenye yuko abarundi ari benshi kandi bafise uko bariko bariyungunganya ni ukuvuga rero bategerezwa gukorana ko hariho abaserukira n'abandi si ukuvuga ko ubunya bazorondera umuntu umwe usanga hariho umuntu aserukira abandi ashobora guha information ubwo nawe akaca yisanzaza mu bandi bigashobora kugenda neza ibyo turagereza kubihimiriza kandi twibaza ko tuzoguma tubigira murakoze cyane eh, nababwiye yuko uno munsi duha umwanya cyane cyane mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu ni karadiridimba nk'uko nabwiye uno musi tutaguha ijambo cyane cyane dukeneye ibibazo byamwe bw'abarundi muri mu mahanga hama inyishu turi kumwe n'abagabo n'abashingantahe n'abakenyezi hano bakaba baza kubyishyura banyeretse ko wari uri ku murongo n'amahoro n'amahoro mu kurindira abatwakura ariko umwanya uracyahari nababwiye ko uno munsi tuza uh, gufata cyane ibibazo bya diaspora kugira inyishu kumbure turabe ko dushobora kuboneka hano kuri iyi plateau turi kumwe n'abatumire bashika kuri batatu Jafet Lojanti yaje aserukira diaspora jean dodier nawe ni wo mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu hamwe na epifani ushemeye asanzwe arongoye komisiyo iriko itegura uh, indwi yahariwe diaspora izatangura kuwa mirongo ibiri na kane kuno kwezi gushika kuwa mirongo ibiri n'indwi kuno kwezi nyene alo mahoro. akanya ni bwabo telefone zose zikaba zuguruye uja ku murongo mu buhinga bw'ivyuma bace bamushirako hamareka tugaruke na cyane cyane twerekeza ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu uh, mu byo mwiyemeje kugira diaspora ikorane neza uh, na cyane cyane tugana iterambere hari bimwe bimwe mwagiye murashikiriza mu ndwi iheze uno munsi twashaka tugaruke muri bimwe biboneka ni biki muri ko murakora biboneka kumbura no mwaka bashobora gufatira ko canke nimba muto mutazobigaruka ko muri nondwe hari diaspora kugira bumve ko koko bishoboka yuko bashobora gukorera muri kino gihugu yego mukoroherezanya na cyane mukoroherezanya yego murakoze eh nkuno nko mu ndwi hazo hariho ico no kwita ivyigwa mhm. ivyigwa bizoshikirizwa nk'igisata kijejwe ibintu by'amatagisi ibyo nabyo bikaba ari igisata kibereka ukuntu bashobora koroherezwa mu gihe bazanye ehm, ibikoresho byabo mu kurangura imigambi imigambi y'iterambere ibyo nabyo eh, nicyo gituma eh, bashobora kuvuga ati bahora babigira mugabo ugasanga umwe umwe yabigira ku gatwe kiwe nicyo gituma nibaza yuko igihe diaspora yoja hamwe nk'uko babikorera hamwe babikoreye hamwe bariko barubaka yuko boseruka nk'umurundi akore aba hanze aje gukorera ikintu ngaha bakaza nk'umugwi nibaza yuko bashobora kugira akarusho kanini cyane gusumbaho nk'eko umuntu azana imodoka yiwe kubera aje kuyikoresha iki canke kiriya ariko igihe bogera bati twe turazanye nk'iyi turaguze nk'imodoka zingana ku zo gukoresha mu iterambere ryo gutwara abantu mu gisagara kwiyunguruza nibaze yuko bashobora kugira inguvu hama bakace eh, baronka n'akarusho novuga kisununuye igihe umugambi uba uboneka ukaba witiriwe abarundi baba hanze baje gukorera ikintu ngaha mu gihugu cyacu eh, hariho eh, n'abandi bazogira ibyigwa byerekeye nko nko kuronka ibibanza ibibanza eh, ni ukuvuga bashobora gukoreramo imigambi yabo n'ibyo eh, nibaza yuko bazoshobora kungurana ibyiyumviro muri ibyo byigwa kugira ngo bashobore kuronka ikintu gishobora kubafasha kugira ngo citirirwe abarundi baba hanze n'icyo nibaza ko ari ikintu ushobora gikomeye cyane reka imbere yo kujya ku kindi twakira uri ku murongo mbona byakunze alo Eh, ariko reka mbanze mpe ijambo Jafet Rojanti mu bushikiranganje bavuze bimwe bimwe mu byo bazoborohereza ingufu nizihe kubera eh, nkuko mwabivuze nka politiki ya diaspora ntikivuka ubwo umweho birashoboka nivyo umwana agenda arakura mugabo akiri muto birashobora kugorana ubwo reka ico kibazo ca tugigaruka allo allo allo namahoro muratwumva aho rero urumva yuko batari ko baratwumva neza nubwo batwumva ndiko ngaruka kuri ibi bari ko baraborohereza ubwo namwe mukaba mukiri bato tubivuge gutyo ariho mukivuka ubwo eh, ntimuzobigwaniramwo mugani no babandi canke mubikamisha Jesu novuga ko tukiri bato gose kuko mm. erga eh, diaspora atangwe kwitunganya mu bihumbi bibiri eh nindwi mm-hmm. tuzoba dushigikiwe tuzoba tunakingiwe kandi tuzoba dufise n'amategeko atugenga mm-hmm. eh, ibyo byose nicyo gituma tuguma tubigaruka ko tuvuga tuti nyamara haracabuze itegeko kugira ngo Eh, umurundi wese ahari yumve ko akoze ikintu umuntu wese agira sosani kilometero niburi buri zo komine zo hari niyo hari ibitaro ndagerageza uburyo bwose buba mwigisha abantu ku buryo mm. twebwe nyine two tukaronka dogiteri twebwe nyine turonka pepiniyeri twebwe nyine ata esiposoro irimo abanyagihugu barabyitaho ku bwinshi barabyitaho ku bwinshi turabikura turubaka amazu twebwe nyine turaheza kubera amatara atatu turi kubera kuja muri komite so hiyo ndabona yabyanditse Jafet mm. guma ku radio hama turabe yuko inyishu bafatikanije n'ubushikiranganje ko bashobora gutanga inyishu eh, kuri icyo kibazo eh, eh, murakoze cyane mm. yagarutse cyane ku iterambere ati hari amategeko agore cyangwa ngo agumye nk'uko mwumvise bivuze ngo iyo Eh, murazi yuko muri diaspora hariho abantu benshi baza kurangura imigambi hariho n'abandi bayikora bari inyuma y'igihugu mugabo bakarungika abantu kuza kubafasha kurangura imigambi mm-hmm. rero uko umwaka uko imyaka igenda niko eh, tugenda turaba ibintu bigenda bigorana kugira ngo tugende dutora inyishu z'ibibazo Eh, nk'ibi agiye aravuga hariho byinshi ntarinzi hariho ibyo kumbura ari byo n'ibindi kumbure ari amakuru iyo bari makeya eh, ni byiza yuko nka twebwe tubimenya kugira ngo ibyo bintu tubitohoze mhm. ubu rero nta nyishu itomoye noce ndamuha ubwo nyine mugabo nk'ubu uko ambwiye ati eh, hariho amategeko menshi mu bijyanye n'ubuvuzi imigambi igenda itumbereye abanyagihugu direct. reka reka gatonya aciye ava ku murongo mugabo icyo kibazo reka tukibaze no mu bushikiranganji imweho n'igiki muri ko murafasha murumva yuko ari ingorane zihari nimba ari iki gisata cy'amagara y'abantu abantu bafite ibitaro mbwa ugasanga ntibe ariko baroroherezwa kugira barangure ibikorwa byabo kandi mwumva ari aba diaspora mweho hari icyo mubafasha eh, murakoze kuba ijambo eh, claude jean claude wo muri oranje yakoze kubaza icyo kibazo hama jenga ngaruka ahandi muri ambabari nti igihe bokora bagakorera hamwe nibaza ko umuti n'ukuri wokoroha gutora kuko murumva nk'uko yagize ingorane zumvikana kandi akazigira kwa wenyine n'abo bari bazananye gukorera mu ikomini iwabo hama murumva bace barizigira abandi bagenzi babo yakivuze igihe mwace munamubwira nk'uko yifatamo neza mu kuvuga ku ntaho bantu murumva ko hari abantu baciye navuga bamuhemukira mu byo bari bumvikanye muri icyo gihe eh, nicyo gituma turiho turashaka kugira ngo umurundi iyo bari hanze bashire hamwe imigambi hama bayizanire hamwe twese tuzibona turi ngaha mu Burundi zageze zirahinduka turavye uko amazu ya kera yubakwa ngahi bujumbura amakarti mashashu usanga inzu igera ku metero zitatu nta muntu agihindura ampure yicaye canke hagaze ku ntebe bisaba mhm. ingazi ariko kera mu mazu yose wacamwe umuntu wese yakora kuri ampure akayihindura yazigiye murumva rero nk'ivyo ntiyoca bifata yuko umengo nkekana amateko yagoye nibiki niko ibintu biko birahinduka ahubwo umuntu yogerageza kuza arisunga ivyo abandi babona nkeka inzu ngufi zari zifise ingorane kandi nibaza ko inzu ndende n'inzu ntoya yotuma ishushwa hako ibura eh, ico nokwita kwita kayaga eh, hama ikindi nuko turiko turakora kugira ngo abarundi baje hamwe bo hanze hama bagaruke nk'umuntu umwe icyo nico kizotanga ingufu je ngoma ndabivuga mm. eh. reka gato nabonye jafeti uko yasabye eh, ijambo ducanca ntuhagare kuri iki ubutumwa bwari ko bwerekeza kuri wewe mm. ah, abana ubushikiranganje eh. ni leta y'u Burundi mugabo mwebwe yaragaruka ati ingorane mm. zahari amuzabura yaramwe murazizi ni giki muri ko murabafasha turakora uko dushoboye kugira ngo twitunganye tugasaba abarundi bose baba hanze aho tuvuga rero serivisi nazo bijejwe ingene zokura twumve na twebwe bari ngaho ku bwacu n'izo serivisi nabahaye akarorero muganga rinda habaye katastrophe nka kirere muganga ntabwo muri mu ihema mhm. isuri kuba afite ibikoresho akaba afite ubumenyi bukwiye ikibazo ariko arazana n'ikibazo cyumvikana mm-hmm. eh, kuko hariho abantu benshi baza ku giti cyabo bakazana imigambi mugabo ugasanga barahura n'ingorane kuko batigeze bamenya amategeko ahari hariya mhm. bagomba kugendera ko canke uko ibintu byagiye birahindagurika rero ni nacyo gituma dusaba umurundi wese ari hanze afise umugambi arangurira mu gihugu abona yuko afise intambamye agomba kuduca ko kugira ngo tumufashe kugira ngo tumenye aho ahuye n'ingorane tumuserukire kuko nicyo tubereyeho mu gihe rero tubonye yuko hariho ubufasha akeneye twebwe tuca tumuserukira ngaha ahanye turaza amategeko icyo avuga tukamusobanurira uko ibintu bimeze kandi bikanyaruka erega nicyo gituma twiyoroganiza ngo tujye hamwe tugire ijwi rimwe nk'umuntu umwe mhm. eh, icyo rero abantu benshi bakunda kugica ku ruhande bahura n'ingorane bakabona kugaruka ari uko bamaze guhura n'ingorane mugabo iyo baba baduciye ko hakiri kare tuca tumenya ingene tubaha eh, uburyo bwo kugira ngo binyaruke aho bahuye n'ingorane tukamenya ingene tumufasha kugira ngo izo ngorane zive mu nzira ni nicyo nibaze ko dushobora gufasha muri ibyo si we wenyine ni benshi tubasaba yuko bajya muri diaspora tugakorera hamwe kugira ngo uwuhuye n'ingorane tumenye ingene tumushyigikira urakoze cyane ikibazo mwumvise yuko yavuze aravuga na jean dodier mweho nka leta y'u Burundi eh, mwajya muserukiye muri kino kiganiro kuko muserukiye ubushikirangaji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu mbere ukaba uri n'umunyamabanga ntayegayetswa n'igiki mugiye gufasha mwumvise yuko oh, n'uwaserukira diaspora avuga ati icyo kibazo baratse ko gihari kandi kirakomeye yego icyo kibazo kirahari kandi si jean claude gusa eh, numvise agifise ni uko ah, n'ubu turaronka abantu benshi kuko mu bushikiranganji turimo ni mu isanganiro turabumva neza sangwe ikaze muri karadiridimba turiko ko turabakurikirana turabakurikirana neza Uh, murumva yuko christine tutamwumvise neza ariko uh, bishobotse arashobora kugaruka agatangura mbwo n'ubu ijambo ni rwawe kumbure niyajya ku murongo duca tumushyirako ego murakoze eh, ntabwo ndavuga yuko um, atari wewe alo christine muratwumva ubu wi muratwumva ego ndabumva mhm, duga ku ijambo ariko gato nyabanza uramutse abatumire turi Mhm, natwe turabumva neza ubu uramutse abatumire turi kumwe eh, ngewe nagenda akuyende muri Norvège mhm tuga kwijambo Christine nda ndakunda cyane kumviriza icyo kiganiro hanyuma nkaba kaba akaryo keza cyane cyane cyane muri kino gihe bari kubategura indwi ihariwe abarundi baba muri diaspora mhm. Eh, nanjye ndafise n'ukuri eh, gatima ku bihugu canje ndakunda no kubeza amakuru hanyuma rero cyo nashaka kuvuga nivyo vyerekeye uruhara rw'abarundi muri baba muri diaspora mhm. mu vyerekeye guteza imbere igihugu jewe mhm. uko eh, experience maze kugira sinzi jewe je nicenze ko nibesha mhm. nuko nasanze umenga abarundi biratugora eh, gushira hamwe biratugora gukorera hamwe mhm. yego turasaba tutiye amategeko y'u Burundi nako kugira ngo dushobore gukora neza mugabo kuva na diaspora nkuko babitubwiye eh, yatanguye mu ndwi ukara gushika uno munsi simbona neza sindabona neza ico twoba tumaze gushika ko kiboneka mu gufasha igihugu cyacu nashaka rero gutanga impanuro mvuga ibyo bisa umutima umwe ugira ngo tukune igihugu tugikorere mm-hmm. kuko eh, bishafiti yabivuze hariho abantu usanga umwe wese yidombora akagenda gukora ikintu kimwe iwabo ubundi ikintu kimwe hariya ikindi hariya mugabo esitiri eh, eh, yo gukorera hamwe ni ikintu kigora abarundi cyane kandi si abari muri diaspora gusa n'abarundi bariho eh, ibintu byo gukorera hamwe ntibyamye mu migenzo moto barababwira ariko nibyo naho baba bakeye buryo bavuga ngo iyo agatotsi kirabura haguye mu mata n'amata yose acapfa murakoze cyane barabatononera bavuga nabi igihugu urumva rero gukorera hamwe bizodufasha kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu iyo migambi twarayivuze twarayegeranije twafata eh, abari bararinganiza iyo nama na twese yaserukiye diaspora ndabipfurize ibikorwa byiza n'inama nziza rero mhm. kubera ibikorwa byinshi nimwe sinashoboye kuhaza kuza ariko nizeye ko tugenda neza mhm. hanyuma iyo intererano ya ca ku masonga ca ku masonga bavuze cyane ivyerekeye ivyerekeye amategeko ko yosubirwaho yosubirwamo neza ariko uh, ibyo ngaho mu burundi hari ikibazo jewe mbona hakiri intambamye nagira nsabe umuyobozi ngaho ko yobifashamwo mhm. urashobora kuza mu burundu ugasanga ugiye mu biro mu biro bitandukanye kugira uze baje bagufashe bikagorana mhm. ko hariho tutakandika ngo udogaruke byo cyangwa ugasanga bari kubera gusa butuna turiya igiturire uh, igiturire mhm. utwo tuntu tutahavuye naho umuntu yoza afite imigambi myiza bizogorana rwose murakoze cyane berikimasi indwi imwe cyangwa indwi zibiri ugasanga usubiye inyuma atacu ushoboye kurangura kubera utwo tuntu murakoze cyane rero yo muri adiminisitirasiyo rero yobaho yofasha rwose inyuma ego mwakoze jewe si ikibazo ubwo ni nk'intererano no gushima cyane abantu bako baritanga ko bashoboye kugira bateze imbere igihugu cyacu mhm, murakoze cyane eric mubitse ko ari ugushima mhm. abandamukije n'abatumire ah, ndabakeje cyane ku gikorwa bariko barakora natwe iyo turi kabisa turiko turitanga mm. tutiziganya amahera turaye ko twoteza imbere igihugu cyacu mm. murakoze cyane murakoze nakurikiranye abavuze ibitari bike ko mm. amategeko yama arabagora iyo ni ingorane abantu bose bakunda kuba bafise twese twarazigize ingorane ariko ajewe jeho nokeza abantu akanya ko gukeza abantu banjye n'umunsi bari ku kibuga ntakahe kajamo namwe mubwira abari ko baradukurikirana cyane cyane mwe mujejwe gutegura ino ndwi yahariwe diaspora mu masegonda 30 no batera kamo kugira ngo n'uwo to baragura tike ayigure n'ingoga kuko hazovugirwamo ibintu bikomeye reka tuje uh, mu bushikiranganje bw'imigendranire y'uburundi n'ayandi makungu umweho n'akahe kajambo mubwira ariko baradukurikirana cyane cyane uh, reka mwenda mirongo ine 45 muce ko kuri utu tumwe tumwe aba bagiye barashikiriza eh ariho um, Jean Berkimas yavuze igiturire ati eh, kenshi biragora kuko abantu baje babaza ikintu ati uzogaruke jo canke maka ariko nagira ndakubwire yuko turiko n'ukuri turabigwanya turazi yuko bihari hamwe hamwe ariko um, nibuke turi ko turabigwanya hariho ama institution menshi usanga harimo naho bisaba yuko uca wandika ah, mu ico no kwita boîte à mm. ukavuga ivyo bintu byagushikiye kugira ngo bikosorwe ejo canke hirya ejo kandi mwumvise ko ari intambamyi nini kuba ariko bateza imbere yego mhm. si intambamyi gusa yabaza ni intambamyi n'abari ngaha mu gihugu bugiye gusaba ijambo ugasanga nturironsa wategezwa kurironkera ivyo rero muri administration no kuri ku munsi ku munsi turiko turagerageza gukuraho ako gatima murakoze cyane reka ndangirize kuri Jafet Lojante musanzwe umurongo we diaspora umunani wenda amasegonda mirongo ine n'itanu mm. gatonya ku byashyikirijwe na christine berkimas erike n'uyu samuel mm. hama amasegonda mirongo ine n'itanu turangiza eh, n'icyo muhamagarira abarundi arasaba ko eh, ikintu gikomeye tugomba gukorera hamwe aho nta byinshi ndabivuga ko icyo ni ikintu gikomeye aje kudushyigikira hanyuma berikimasi yavuze yuko hariho eh, agatima ko ko gusaba igiturire birokrasi ugasanga umwanya muremure n'icyo kintu nibaze yuko eh, uburundi bwarakoze ikintu gikomeye mu bintu bijyanye no kugwanya igiturire mugabo bijya twakwita mu gifaransa la grande corruption mm. ubu rero hasigaye ko uburundi bwataka icyo bita la petite corruption iyo nayo itusha cyane cyane ku n'image n'imaji di Burundi bahereye kuri aeroport mhm. ibyo bizofasha kugira ngo ibintu bigende neza Eric muri Australia atanze intererano hamwe na na Vincent nawe yavuze ikintu gikomeye yavuze ibijyanye na bije aravuga ati diaspora n'ibikorana na leta mbega yoyo ko abandi bo baronka bije bo bari hehe bari mu ibarabara icyo kintu nacyo nibaze yuko kizova mu nzira mu gihe itegeko rimaze kwemezwa nicyo gituma turigwanira mhm. mm. ego eh, ni igikino ni mu bwemweho abarundi na cyane muri nundwi yahariwe diaspora izotangura kuwa mirongo ibiri na kane gushyirwa kuwa mirongo ibiri n'indwi maze indwi zibiri ngaho i bujumbura no mu gihugu hagati ibintu bimeze neza cyane nabibavugiye madame reka ndabashimire uh, mbanje gushimira mpere kuri waserukiye leta mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Jean Dodier ndi kumana wakoze kwita ubutumire bwacu yego mwakoze kudutumira yakoze madame Epiphanie Kabushemeye musanzwe muri ko mutegura indwi yahariwe diaspora mwakoze kwitabana mu butumire bwacu na gato medali niyo nkuru rahindemesheje kino kiganiro reka ndabipfutse kuroranirwa no kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga